amicoi plilongigas la vivon. Passigi tempon cun amicoi, labor collegoi, au cun la familio, tio estas felicio, cae estas bone investita tempo. Cae tiu investo ec provisas pluson sur nia conto de vivo tempo. Estis foie knabo, kiu habis malfacilan karakteron lia patro donis al li sacon da nailoi, cae diris al li, che li en marteligu ciu foie nailon, en la circau giardenan lignan barilon, ciam li perdos la pacienzon, au ciam li estos havinta disputon cun iu alia. Ie la unua tago, la knabo martelis tridec sep nailoin en la barilon. Dum la sequae semainoi, li lernis regis in pli bone, cae la nombro de nailoi, ciuin li patis en la barilon, ciu tage reductigis. La knabo lernis, che estas pli simple regis in mem, ol dauri bati nailoin en barilon. Tiam alvenis la tago, dum ciu la knabo batis ecne unu solan nailon en la barilon li iris al sia patro cae diris al li, che hodiau li ne martelis nylon en la barilon. Ie tio respondis lia patro, che li nun forprenu nailon el la circau giardena barilo, ciam li successos regisia in emozioin, cae resti pacienza. Multai tagoi passis, set tiam la filo povis rapporti alla patro, Kelifor forprenis ciwin nailoin el la barilo. La patro quidis la filon al la barilo cae diris, Filo mia, tion vi bone faris, sed vidu, ciam da truoi vi postlassis. La barilo ne niam plu aspectos ciel antaue. Se vi disputas cun iu, cae diras bundiga in vortoin, tiam vi ciam postlassos bundoin kiel citiu in truoin. Vi povas vundigi homoin per trancilo, cae poste el tiri la trancilon, sed vi ciam post lasos vundon. Estas sensignife, kiom ofte vi petas pardonon pro tio. La vundo restas. Vundo, kiu estas causita per vortoi, doloras prescausame malagrable, kiel corpa vundo amicoi estas rarai juveloi. Ili igas vin ridi, ca ili subtenas vin. Ili estas ciam pretai ausculti vin, se vi besonas ilin. Ili ciam staras malantau vi, cae malfermas sian coron. Montru al viai amicoi, cium vi amas ilin. Principe amicae interrilatoi estas la plei grava posedajo kion vi havas, char ili donatsas vivo tempon. Donatsu vian tempon, cae gi revenos duoble. Pasigis ian tempon cun amicoi cae parenzoi. Tio estas felicio, tio estas vivo. Homoi kiwi sentas sin feliciai, plei ofte estas plisanai, cae pritio decidas nec ricezzo, nec prestigio, sed amicoi cae amanta partnero. Vidvoi mortas pli frue, sol vivantoi malsanigas pli ofte. Por vivi pli longe, necessas havi plurain amicoin, cae ne nur vivo partneron. Protio gravas flegi amicetsoin, cae investi tempon por ili sed tiu investo revenos, cae al portos al vi pli la felicio, cae pli longan vivon.